Ba, ba, Azken geltokia! Antxete erratian! Azken geltokia! Metal geltokia! Garrasia! Metal! <laughs> Metal garrasia! Antxete erratia! Oh yeah! Aztelenetan behatzitan, ala, venga! <laughs> Gaixo, gaixo, Gabon! Gabon, onge torriak! Azien geltokira berriro ere... Hau... Beste azte batez koñazo ematen zuei! Hirugarren saioa daukagu eta hemen e, zera eh, gombidatu batzu ditugu. Bai, bai, metal geltokiko esataria hemen daukagu, Ander. Gaixo! Metal geltokikoak? La fusión. Astura, esta. Mental geltokia. Bai, nik oso kontenago hemen nere orotasunean, ez? Oso <laughs> bai, ez zure mardultasunean, eta ondo zaude hemen. Eh. eh Funtxean, bai, bai, ondo da ondo da bai, bai, kusat. <laughs> Zera, bestalde emendako Erik, eh, Taranto Filmseko produktore nagusia. Bai, bai. Eta zuzen daria ere, zuzendaria. eta handerera aktorea daukagula. Eta bani untxiaren oh. pan amorra. Eh, eh, eh, oh, bani untxia, opa bani untxia. Zai honetan bani untxia oso me mentionatu da. Beti, beti. Igual. Eta eta Popeye hori asko. Eta Popeye. Hashtag. Hashtag. <laughs> Beno, ba, gaur bos geranez, eh, hasiko eh, gara irugarren saio honekin, ez da... Bigarren demoraldiko, irugarren saioa. Hori da, hori da. Eta zer talde duzu nahi? Eh? Ekarri dut, zera, nire asko gusten zen talde bat, zera Zebra G deskapun galaktikoa. Aba, ah, eta nun dire? Uztot, eh, Kaliforniarrak direla. Jode, tu, hasi gara ateratzen hortikan, eh? Beti, beti, beti Kalifornikoa. Aldatu behar dugu definitivamente, saioan izena. Bai, nire errua da, beti du Kaliforniakoak eta... Ya te digo, ya te vale, tio. California Dream. Nire bimila horriko gidoiarekin. Ez ma, zuke zan zenun ekarra... Kaliforniak el Tokia. Bai, California, oh, entzun zenun? Ah, esto es... <laughs> no puedes hacer eso. De coña. corta, corta. Toma dos. Bueno, la que es. Eh. eh, California Radio. Ah, eh, California Radio. California, de eh. The Eagles encanta famatua. Balite que gonen Nigel Eagles eh. Bai. bai. Bai. Hor maindire edo koltsa bezala hor, ez? Ah, bai. Eta ba jarraituko du jartzen maindire eta koltsa bezala beste kantaren bat. Eta bitartean kon eh, <coughs> bigarren toma. Eta bitartean. Oh, ja hirugarrena. <laughs> <laughs> Ja ez da biar. Hace ah. Abai, se llama Abai, Ez hori, Zebra Head, ah, bai, ez bezala. Bai, zebra burua zebra burua. Zebra, zebra burua. burua. Zebra buruzagia. Eta... <laughs> ba, ziko gara beti esola esaten zintzuen partaideak. Ez? Bai? Bai, bai, bai, bai esan, esan, a ber. Jode, pues hasta aquí. Lehenengo tokian! Pol, pol, pol position. Ali tabata bae. Txalo beroa! Bai, dazkat bi ebuka eran. Tabae. Oso ondo, oso ondo. hori? Ah. ah, lead vocals, vale, oso ondo. Ah, hui zango rapero, orduan. A, ah, ah, ali ta, ta ba, ta ta Ba, ba, e. ba e, ez que eskapi ebuka, buka eran. Ta hori zer da, <laughs> hori zer da izena edo gauza bat. Ah, mira, kaso. <laughs> El musculosa. Ah, hor dago, pertsona da, pertsona da. Ikusten ben argazki bat, egon dagoela tipua, tope, untauen azeite bezala. Bai, ez, koko azeite, eh, azeite de koko edo. Koko <laughs> olioa. Koko olioa. Beno eta... Izen dago... Eh... Ah, ba, ben, Mati Lewis... Eta zer da Mati Lewis, eh, Marcos, zer da? Gitarra errendikoa, eh? Eta kantante ere, bai. Kantanto, ere, eh? bai. kantante, barra pero eta beste kantante normala. Eta gero Greg Berdov bai, eh, entzute txua. Mati Lewis hau etorri zen bosnia bostian Lehenago zegoen beste bat, Justin Mauriello. Justin Bieber. Justin Bieber. <laughs> Justin Mauriello. Mauriello, ah, hori nada, nire asko gustaren zait, bai. Justin Mauriello. Habe enkantatzen zu eta juntzen taletik, ez dakiz egatik. Bai, bueno, jarra dezagun horrela. Greg Bergdorf. Ger Bergdorf, gitarra eta zera... Pasilloko boka Pasilluko haotxa, edo. Bai, pasilluko haotxa, edo, ez? Takit. Garajeko, ez jola Fondo, fondokoa, edo. De la choza del coche. <laughs> Gero Ben Osmundson. Basua, eh? Basua, eta pasioko agotxak ere bai. Pasioko bueno, agotxak. Bueno, hau igual sukaldekoak. Aldatzeko, zara. Eta eh? saloikoa zein zango da. Ba... Ez dakigu. Ez dakigu, ez du jartzen. Etxe horrek ez dauka saloirik. <laughs> Gero kagu ez... Udhus. Udhus. Ed, udus. Edo udus. Depende ze idioma itzegitzen Eta bateria jotzen du eta... Perkusio bueno, ere bai. Hori... Bi eh, instrumentu, <laughs> bateria eta perkusioa. bateria eta perkusioa. Digauza diferente, eh? Eta beraz, bueno, ba, aurkezpen honekin eh, hasiko gara behar bada, ez? Behar bada... Eh. Noi sortu zen talde hau nahi? Laroita maseian okerrez banago, nire databasean begiratuz. Ah, bai. <laughs> bai... Harintzen beste gozan jartu dela laroita mabian, pero vale. Zer, laroita mabian... Ah. ah, beste pelikula bat, baina ez tojala. Ah, ah bez, vale, vale. erreferentzia bat da, baina zaigu... Correo elektroniko ere bai, Gmail hori ere bai dakago gutxa. Bestela gure e, metal garrasiko kideek jarriko dute beren Facebookean ere. Gure lan egingo dute beti bestela. Hori da. Gure parasito batzuk. <laughs> Bizkarroiak bai, edo. Noski bai, hemen eh, anaien artean. <laughs> Bai, baina gero, gero zaitu, eh, bai, baina gero zaitu uste konbidatzen antxetako... Ja, ja, mucho pero gero antxetako irratikoak... <laughs> Endogamia! <laughs> antxeta irratikoak gero estigo te invitatzen, afarita. Ja, da. Guri ez Mucho anaitasuna, baina hori... Eta, eta, atzeratu zuten gainera saioren graba, hasiera, porque ez gara antxetakoak, osea... Baina... Saioriko berena. Eta Erdira garria, benetan. Mm. Errazkin, ze fundamentua, tio. <laughs> Antxeta, bu! Ai, ya ai, te digo, azkenian, bandi bezala. Ez ez antxeta mola, ba. antxeta mola. <laughs> Hemen, diru fajoak eh, agertu dira, bapatean. Bai, bai. <laughs> Maletinak eta... Postoreko billete handiak. billete mardulak. hau ez duzute grabatuko, ez? Bai, bai, hau dena dihoa. Bai, hau ez duzenean dihoa. Copy paste, estu goiten, ja. Bo, beti esaten dugu silo ziben egiten dugula zuzenean, baina gezurra da. Ja. Bai, gezurra da. Guk ez urtero gara, tio. E, Ezkazte apurtu zen duela, ja, urte bete edo... Guk esaten bai dugu, que taldea sortu zen erogite mazien da gezurrere, bai. Zuek ezin jaztu ezer. Horitzen ez, formula bateko korrikarari bate buruz esan zen nuela, eta esan zen, ah, ez, ez, ez, dena gezurra da. Torla gelitu zen. Ah, vale. Krei, krei. Krei, Un público difícil. Bueno, jarraituko bai. dugu aurrera. <laughs> Galdo egin nahi horreke. Ah, bueno, es que esto es uste dut, Marcos. Es. Esto es Bueno, bueno. Eta bueno, zer komentatuko dugu? tu Eta go esta bestirik, Ah, ya, estu jale, zer lo comenta. Vai, se lo comenta. Vai, vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Ba, lehengo diska edo komentatuko dugu zerbait, ez? Laroita maseian hasi ziren eta zer, ze, ze jotzen dute? Zerrakazta asko edo, ze Ba, hasi ziren eta estrella batzu. Ze, musika mota jotzen dute edo? Oh, ez dakit. A ber, hemen dago, punk rock, pop punk, rapcore, alternative rock, alternative metal, funk metal eta ska punk. Bo, ez da argiago egon, ez? Ez, Wikipediak ezin dobeto jarri. Beraz, <laughs> ba, hasiko gara behar bada eh, lehen diskarekin, Eta gira, Associated Acts. Zer da hori? Ah. Eta que baina ikusten gomen Real Big Fish dira la... Saio desagertu, ah, eh, saio bai. fantasma. Ah. Bigarren demoraliko lehen saio... Que, por cierto, estu de jarri la indica nantxeta irratian. Agatxo ah, nomen! Bai, ah, bai, egia, eta ingen unian lengua astean ere agartzen zen beste erlazio bat. Ah, bai, Matt Kadisekin agartzen zen. Matt Kadisekin. Ze ben, denak, denak logika. Bai, bai, esan. Ez da, behaien bizitaunak. Denak bizitaunak. <laughs> dituzte kale berdinean, ez? Eh? Igual bai. jendea pentsatzen dume, keitu okeratu taldiak aboleo, pero ez. Ez dena ez, logika, bai, bai. logika bai. ikuspuntu batetik dena preparatuta dago. Oh. Pentsatzen dute igual dela suerte, hai. Hori da. Osea, horrekoa bizizien bigarren portalean, hau bizizia laugarren portalean, <laughs> horrein guaz da izigarren portaleko. Kai espun. Bai. Hauek ez dute ordeintzen komunikatea, ez... eh. Pues bueno, hasiko gara komentatzen. Adibidez, que hacía… <laughs> a rato, Así Hacía así en el lado tipo… ¿Eh? <laughs> ¿Eh? No, eso A ver si contaste esaten menos de esa de ratas. Nos quedas de nuevo. A rato ya. Pero… la expresión. La churra que de ah, ratas. Eh. Ah, bai, ah ¿no? Ah. Está aquí. esaten no es atente a rato ya. <laughs> rato ya. En vez bai. tu guitza, o sea, bai, bai. Igual Euskal Zain Día que buen empate en un artuco bai, es. Ahí, Espero dugu baiat ez baiat entzutean, zure saioa. <laughs> Iristen baldin bagera, era, era. Bueno. Epeio bai, salaburu beraz, entzun saioa. <laughs> ba, azaten un bezala tipo, ziren hasian lau, pero gara hartu zuten rapero bat, eta eh, dire bost. Vale, horrela. Urrengo gauza. <laughs> Gera batzuk, hemen. Eta gero, ateratzen zituzten, a ver, bla, bla, bla, lehago gaita no? Lehenengo diska? Bai. Lehago gaita emezortzian. lagundu pixka, tio. Waste of mind. Waste of mind zer dabe, ez dakigo. Eta Playmate of the Year... Bueno, esto jola, lehen dizka... Playmate of the Year zera subtitula edo... El eh, Playmate of the Year da bigarren diskoa. eman, eman control más, mese de zuri. Horrela bai. Horrela bai. Ah, bai, begira que guai. Ah, tena... Waste of Mind, the payment of the Year. A ah, Waste of Mind, payment of the Year and eh, MFZB bai, bai, Waste of Mind hori da lehenko diskoak ez dugu jarriko porque da pixkat bodrio eta ikusten dugu bezala guazia como amar minuto edo amabi, bueno YouTube Bueno, berdin duz, disk, Lengo ez dugu ez zere eh? Ez esango ez da izena, nola daka, venga, toma porra <laughs> Jarriko dugu Playmate of the Year, diskako Playmate of the Year kanta Ze diskaren kanta! Playmate of the Year, Pues jarriko... Bai, ez, No, Bale, bani komentatuko nuke zer da, e, eh, irugarren diska, ez? Eri eh, bidez, portan agartzen da neska oso polit bat, e, eh, ba, korta Neska horrela hipertrofiatua edo... <laughs> da, Jody Ann ne... Patterson. Ah, bera, zen Playmate de laro gaita urtean. Niko ah. porta da itxusia. <laughs> eta jarriko dugu, ba, bigarren kanta ez, Playmate of the Year. Bai, bai, bai. bai. <laughs> urteko, urteko playmatea. Eh, nun dago? Ah, dakago... Eh, men. Galdua. Ah, ah, goear. Goear, bai, porque... Beira si disco horren, que esta kago esta descargatua. Descargatua, entzun desu te ondo? Descargatua. Hori da. Eta gainera nundikan, eh, nola zen la página hori legatua? Eh, mega upload. Mega upload. dago... dago Gakalduzen gure lelengo saioa, Lelengo lelengoa, ez? Eh? Discosjonkis.com <laughs> Bo, oza... Dago mea gau lotxa pauta, gortik handizko guztia, así que... Baina, bueno, jarriko dugu kantau. Playmate of the year. Play! abesti hona, uh, eh? zea abesti txarra. Bai, bai. ikaragarria, garria. Zekulako abesti. Eh? Gustatu zaizue? Gustatu zaizue errik eh, eta ander. <laughs> <laughs> Eh, Bala. Ah. <laughs> Eta azuri, Mark? Bai, bai, bai. bai. Hemen egin komentatzen, nola batzuk konfuntzio dute zea. Hemen go, Ze ah, argi arroxa eta mendika... Ah, bai, eh... Pentsatute beste... Ha, ah, lehen gogunean eramona galdetu zen hori. Zer da hor kopia arroxa hori? <laughs> Bai, ahi badio! Zer da... Bai, ez, baita esatu dute ez. Bizkat beste toki... Beste toki bat dela, edo, bai, eh? Beste... Zuk esan nuen esaten entortzen zela kamionero akonera galdetzen eta hola. Bai, zorren ziren eta... Ke grande. Zuk esan nuen atiat duzen. Ah, no, nada, nada. <laughs> esto, eh, esto, esto es un... No, Aigan, no. ate eta ateko kantzak behan bat. Aki dut. Napita ne horrela ahi, no, no, se mirando. Akin, eh, zer, pentsatu zure amonaz, jakiterakoan, onera ernera zarela, astero. Ja. Baren berdi hundu zen, pea roxeak ez du funtzionatzen, uste dut berri lokaskatu dutela. No, no, no, no, astero eta mazego jarria, eh. Aste, aste, aste, aste lehenian. Mas putik. Ah, bai. Ai, esan <laughs> beno, beno, dela... dena... Bani untxia. Zer dela edo ez, eh, neri pertsonalki... bai, eh, guztu duz zait. Eh, laket izan dut, laket izan dut. Eh, kanta, ba, nesta punka ez izan nere kutxuna. Ha! Ta zuri, ta urri? Neri, klaro, nik ekartzen duten talde guztiak, eta jokalakon behar, bigarren toma. Nik ekartzen duten talde guztiak, nire gogokoak dira. Bai, logika erakusten du. Bai, bai. <laughs> Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago gaineratzeko edo zerbait apoarmatu. Ez, beste diskara. Ez, bai, urrengo diskara. Bai, urrengoan ere favoritoa da. Bai. Mother, bai. mother, mother, mother fucking, fucking zebra, zebra head, head bitch. bitch. MFZB. Ah. Oso originala diskoan titula, bai. Bai, bai. Ta bai, ondo horretzen ez banaiz, ba, laugarren diska da, ez? <laughs> Eta bi irukoa zuzen ere. Eta Fat Mike'en labela, ah, ez, mierda. Hau nunga da? Ez dago hemen. Arraroa. Uh, ah, Columbia. Ya, joten dira ya comercial, eh, torrancios. <laughs> Ba, e, egon ziren Mike Pozzolo arekin baita? ke keba, ke Ah, ez. Mike Pozzolo bakarrik hartitu talde rancioak. Ata, ah, hau ez da rancioa. Ez kit, bai. Ez kit. Ba. <laughs> bueno, ba, ez dakit, eh, zerbait jarriko dugu diskanetatik, laugarren diskanetatik edo... Bai, hello tomorrow, kaixo atzo, atzo Kaixo, kaixo, bia, eh? Bale, ba, ez dakit, besterik gabe jarriko dugu, zerbait esateko Eh... Ba, nik esan beharra daukat, ba, talde honetan... Barkatu, bigarren toma berri hori, eh? Ja, amargarna izango da. <laughs> talde honen eh, lehen kanta izan zen... Rescue, ba, entzuno lehen, lehen goka... Jo, tío. Usted, bai, eh, usted esan nahi izan nahi nuela... Esan nahi izan nuela... <laughs> Uste ba... Azkeneko intentoa, eh? Este, este, este, Usted no es nahi Se me da el principal da bera, osea. usted, usted esan nahi zenuela Rescue Me izan zela talde honetatik, etzun zenuen lehen kanta. Eskerrik asko nahi, eh? Esto Beste bochorno bat, aurreztu jazu. Ez zorregatik <laughs> ba, bueno, jarriko Hello Tomorrow. Hello Tomorrow. Kaixo, apokalipsia. Akopalipsia, bai. let me stay. You bring me down when bilatzen basatzen den rebantxa euskeraz. Errebantxa, ez? Eh? Ez ez jarri elu jarren, elu jarren. Hor, hor, hor, hor. Teixa dekin. Rebantxa. Ai, zemat gauza. Bueno, kanta nahiko zera iradokizuna ematen digu, ez? Pixkat eh, kanta honek, ez? Zer pentsatzekoa edo, ez, Marcos? Bai, bai, bai. Bai, bai. <laughs> Nola, eh? Está claro. Nola, eh? Mendekua. Fijo. Mendekua. Ah, oh! Mendekua. Erre bantxero, bai, eta ordaina. Mendekutxua. Zonder, bak ez du taldea. Jartzen lehengo dela erre bantxa, eta gero jartzen du mendekua, ordaina eta erre bantxa. Tau. Bai. Tau <laughs> Tauster tala da edo... Bago talde oso ona mente kutsua, zu? Ez? Bai! <laughs> Esan, esan. Eh, bai. <laughs> Bai. Eta sortu da hau erre ideia hau edo... Ez dugu ezen entzuten ere, jarri oztu... Ja, jarri ezen eh, Oh. va, abai, izango dugu, hori, egia Ander. Buel, con norge, norbe... Norgeiagoka. <laughs> Norgeiagoka. Nor, norgeiagoka. Champions League irratikoa. Ah. Hori da, hori da. Oen gaude, fase de grupos Vengo de Eh? Vengo de fase de grupos edo. Hori da, horrendikan klasifikatorian edo. Gugera Apoel. a Apoel. <laughs> A Puebla. A Puebla. Espartak metal garrazia. zuzen, zuzenean. Urrengo urtean antxetako... Jose Larrañaga, no hacen el comentarista mítico hori? Boa... Juan Alegorburu. Xavier. Ah, azka gorta, eh? Tenzi. <laughs> Chorizos... Chorizos Palacios. Puticlub <laughs> Manoli ere bai. Ai, ama. A ah, macho maitía. Mira, es que patrocinadores ya, la dena. Vale, vale, vale. <laughs> Ay, jarateko dugu aurrera, aurrengo dizkakin. Gauza, nien zen hemen bilatzen eta ez daukate logorik erla, tipo, a zebra buru batekin edo... Ja, daukate bakarrik ¿Eh? zebra head izena Bai, izar bat. Eta izar bat. Izar beltz bat. logo kaxgarra, ez? Eh? Zeru izen unai. Uste, mierda bada, pixkatu. <laughs> ez da oso, ez dakit, eh? Zer ez, zure zu, zer duzu guri? Nere uste ez mierda bat da. Bai. <laughs> Kera, ez dakit txaita jola, tio. Ez ez ez mierda bat da. Ez eh. haitzen zuten, Erik, horrela ez haitzen zuten. Barkatu neke kontrako sangot, mierda bata. da. Minimalista, baina mierda bat da. Ez da argi geratu, beraz. <laughs> Beste bai. saio batean Argi kolore puntu kontraste hori eta mierda bat da Itze ingo dugu largo itendido Ukiko dugu debate bat Alde batean mierda bat da esatzen dutenak Eta bestean mierda bat da esatzen dutenak Hori da, luz eta maindireki <laughs> Maindireki <laughs> Debate edo zera Bai, batamanta jantziz Bai, batamanta, ostra <laughs> Justo Lobo power. Gaur bialia zu justo bai, bai, bai. correora. Es oferta bat este Es Batamanta, eh, jatzen zuen, Batamanta salgai, la hostia. Todo rato etiko diot, comprate la Batamanta. Ta, este, me, link bat de Oferu. Batamanta, mierda bat da. <laughs> Ah. Ah. Badago Facebook en movida bat la... Gandalf es poderoso porque lleva una batamanta. ah, bai, egia, egia. Va a cargar que bakarrik de salvia ostras, qué bueno. ah, se, le, y, ha inventado, es un genio. Asmatudo es un genio. <laughs> y cara, Garría. Garanto Ikaragarria. Taranto Films zuen que Nire katena ikusita la Escena hori, pero con Obi-Wan Kenobi, que de la Gandalf exatu You shall not pass, Obi-Wan Kenobi I shall pass, Gandalf ahí Ah, you shall pass me más, da gracia, vale <laughs> Un público difícil <laughs> Bueno, se… se Mierda bada, el jarraitza aurrera Por cierto, Zebrahead, Zebrahead, Zebrahead Sandu igual dizia, venga, aurrera caca, caca. Zer ginen logoarekin edo, eh? Ah, bai. Eta ez dakik gaitik? mierda bat. <laughs> ez ari entzuten erik, alto gomez Mierda bat da, ostia. Aha, bale, hori da. Bai. Bueno, ba... Urrengo diska, Broadcast to the World. Eh, maia ez azu ezagutzera munduari, yo que se. Bai, seigarren diska ez, eta zenbait baitu uste bu, eh, behatzi. Behatzi, behatzi. Bale... Eta hau da, lehenengo diskoa kantatzen duna, Mat, Mati Lewis. Eta zurdutakoa da diska hau edo? 2000 lau. Bimila laukoa Ah, ez, ez, ez, ez, ez, bimila zei berri bat sartzen dela Bai, tipo jose bimila lauean Zein nire gustu, hau edo, edo, beste Neri berria gustatu zei gehiago Pero bestia Zer joan zen bestia Eh, ez dakiko Vale <laughs> Ez dakiz egatik zen, pero bestia egiten zituen kantak más en plan hardcore edo Eta honek egiten más metaleros Ah, eta hori frogatzeko kantarik bai edo eh, lo adin Qué fina está que hago la mítico sonido ori. Galdera barbada nahiko... loading loading loading. Lau zero Internal server. No error. se encuentra la página, no es page not found. Ah, el request uri chulart edo nola da? Agartzen da errore bat. Request Uri Chular, chedo. Uri. You es que vera Uri da. 72 minutes today. Da igual. <laughs> And no more, motherfucker. Bajareko <laughs> dugu... Uh, uh, uh, uh, uh que se canta. Ah, back, to normal. Back to normal. de Bueno, ahora… <laughs> Go back to normal. tu dado. Bueno, pues jarriko dugu orain, Sin más, venga. Es tu, Harry. vale, mierda. Oh! I'm oh, feeling lost. I'm feeling like my heart's been carved out with a spoon. Put on display for all to witness this decay. In the cycle of breaking up to a whole new level. Shaking and faking like you're making a hard choice not to settle. Embedded, I'm thick headed. I shredded all the letters you said. Don't get it, watch it, let it get this far. Now we've reached the end. Lights out, lights out, past the herb. I turn the lights out, lights out. lost. I'm feeling like my heart's been carved out with a spoon. Put on display for all to witness this decay of me. And I just want you back. I burn! Entzuten da? Oh. Bueno, men, bimoiak in... <laughs> Amaiera oso ona ematen, eh? Bai. Abesteari... Piezaren oberen amaiera izan da. Bai, bai. bai. <laughs> Nota justo, exactuak edo... Hori da. Es... Bai, kromatikoki perfektua. Bai, bai, bai harmonia ez nobea. Hori da. <laughs> Melodikoki, trinkotas noki du. Eta behar martuntasunea nosone. Bai. Hemen ez dugu lizunkeria jartzen. Ukigarria. Charmangarria. Bai, bukatu dire. Falta ah, makarela. Ez dago adjetibo horik agortu egin zaizkigu. Ba, da bueno, jongo gara horrengo diskora, Fenix. Fenix ez eh, zazpigarrena. Bai. Eta hau zer da bertxioen diska? Ez, sonido horrengoa, panty rain. Oh. Bueno, gero jarriko dugu. Tengo da, hau zein da zure favoritoa? Eh, ez dakit zer zen. Igual, ez, igual azkeneko da gokoagoa. Bai, azkeneko. Bai, laket agoa. Bueno, baina honetan ere zerbait atera daiteke. Eh? Bai, hain ondo dago ezen entzungarria den. Oh, eta zein jarriko dugu zu? Portada ondo dago, eh? Bai. Zer da, portada? Sima, sagartzen txori batzuk eta, pues, tipo bat... eh bai. Tipo bat ah, egan bezala, bai, eta azka eskuak, eh, ez da eh, zabaldik, eta sua dario. Sua dario. Sua! Sua! Ura! Sua! Benik segaztia ez bezala. Bai, bai, bai. Ba, ez da egit, beste te beleak edo. <laughs> Ba, ez dakit jarriko dugu e, aukeratu duzun kanta? Ba, ez dakit ze kanta aukeratu duten, hemen... Eh, hit Hit the Ground. Ah, zuko gratu su kantau mantero da. Ah, bai, hit the ground. Mante, de mus guante. la lasaia da, piskat, pero... Oh, ez dakit, ez gogoratzen. Ritmoak... Horain entzungo dugu. Lasaia guak. Tenesana, ka, ez portada ekin, ez? Baita, Hitu, ah, jo. Bai, ah, bera, bai, erortzen jo, bai, Oida, karo. Claro. Egala eh, kiskalita dauzkan, eh, ez, ez? Ikaros. Ikaros bestela, joan zen oso gora, terrorizan. Orduan lurra joko dugu. Ah. Ah, interesgarria benetan. Eh. jarriko, jarriko dugu orduan, ez? Gogo eta egingo dugu kantatzen dugun bitartean. Ba, horro kasue. Hit, bai, bai. hori, most ground. Am I so blind? Anesthetized by these lies, and I don't believe the truth. And I apologize, but my sacrifice has nothing to do with you. Cause I've been victimized like ocean size from the blood your needle drew. And I apologize, but my demise has everything to do with you. settle up with the devil, close the basement door. Full force on the shovel and unearth the floor. You were there one day, but you're here no more. Like sick through the heart, and you play the whore. You sold my soul, kleptomaniac. miss all the pain, I'll take my anger back. Love is a violent attack. Love is a violent attack. You got me down. I feel. the raft is strong. So many reasons to be tragic, and the list is long. And if you think I lost hope, you were never wrong. Cause the turning of the rope is my battle song. Settle up with the devil, cause face the door. Full force on the shovel and unearth the floor. You were there one day, but you're here no more. I stake through the heart and you play the whore. Cause you burned my soul, pyromaniac. Erase all the pain, take your anger back. Love is a violent attack, love is a violent attack. You got me! This nightmare is almost through. I hit the ground. No need to feel now. My time here is all but done. You got me. oso ona, oso ona, kanta. Zer, Azken zer deritzo zue? Azken geltokia. Zer deritzo zue, kanta honi buruz? Erik? Mierda bat. Banekien! ez da, ez da, ez da! <laughs> Toma! Oi! Eta Ander? Eta Ander? In your face! Fas <laughs> en toda boca! Tot lapo. Eta zuri, Mark? Zas hau guztian. Hau betean. Eta eta ez? Bai, nik uste eh, pixkat lasaiagoa, baina melodikoagoa. Bai. Mmm, ez Ai, ba, horrein jokora urrengo diskara, bertxioena. Ja, urrengora. Panty Raid, bai. Azken bigarren, orduan. Panty Raid. Bai, hemen dasko ba kanta asko, ba intzuten bertsioen diska bat eh, bakarrik eh, kantante femeninak. Ah. Neskak. Zebrahead taldea. Zebrajet hori da. Zebrajet taldea. La ba, zebrajet taldea egin zen Zebraheaden bertsio bat en <laughs> Ba, libidez Britney Spearsena, Oops It Again, edo Avril Lavigne Nen da Avril Lavigne? Girlfriend, edo bestela Amy Winehouse <laughs> Amy... Ilzen tipo horren <laughs> ba, Amy, Amy Winehouseen rehab edo They try to make me in a rehab and they say no, ah, bai. no, ah, no Pistakate bai. bertxe bat kantorrena Baina ez dugu jarriko, jarriko dugu Bueno, ba, euskago beste artista batzuk emendikan, ebidez Cristina Aguilera uh, Pink, ero bai, akabo emendikan Beyoncé ezagutzen ez duena Hori da, ezagutzen ez duena <laughs> Zer, jarriko aldugu... Bai, bai, jarriko dugu Survivor kanta hori. Ze baino aratagoaren ezagutzen ez duenaren kanta. nola, nola izena du kantak? Survivor. Survivor. A ah, pixkat, e, Anderrek zera, protagonizatu zuen Taranto zen, maixulan horren oh. protagonista. Survivor. Survivor. Azken Survivor. da. last Survivor azken super valiente ah, baina Ah, bueno, hori, hori, bai. Bai, baina eh, zuzendaria erutzuko diot hitz egiten premier. Hitz egin dezala. Ah, bai, hitz egin dezala. Eh, bai, eh, labur metraia eh mierda <laughs> Baina ikusi, ikusi. Googleen, vale. Google, Googleen. Oso ondo. Ba, besterik gabe ipiniko dugu Se canta Survivor, bai ezagutzen ez duena, tren bertsioa ordu. montón de Bai. Et, eh... Bueno, bertxioa ikutu, ez? Bai. entzun dugu. ikusi, ezin dugu, ikusi. entzun dugu pixkat bertxioa. Ah. Bai. Beste egin konpatu aneko luzea, ez? Eh, beste abestiekin. Bai. Eh. Iru minutu tapiko oso luzea. Bai, bai, bai. Mikrofona, ez? Abesti hona da, hau da la buena. <laughs> <laughs> <laughs> dano mierda, qué grande. Ai, ba, jungo gara ya, horra eh, Hori da, azkeneko dizkara. Eta ikus nugu ze portada polita kan dizka honek, jo. Oso, ba, norbait hau da Picasso egin du edo. <laughs> bai. Ah, eta entzuten zute de fondo oso diska, oso kanta kaineroa, baina hori ez du jarriko. <laughs> ze, ze jarriko dugu, ah, ba, kristo kontradizioa, baina no. Benetan jarriko dugu, uh, uh, uh, this is going to hurt you more than it's going to hurt me. Osea, ze politikoak oso gezurte da dira. Aha, eh. bueno, eta diska da guztaz edazen, lehen gurtean. Eh, e, ez. Ez, ba, eh, hori ikusten dut baiet. Hau baterako emendik bi urtera. eh, eh emendik uzet, lehen dizka kanta Blackout. Lehen guen komentatu behar zenbat kanta daude izena dutena Blackout, ez? ¿eh? Ah, bai. bai. Enbeste bat, Blackout. Eta zer nire esan Blackout? Eh? Blackout zer nire esan? Zer esan nahi zuen, Muri? Apagon edo... Ibarakin, ibarakin. Asan, asan, asan, asan. Apagon? Blackout? Blackout zer nire esan? Buuuu... Buuuu... badakit! Testu ingurua kontuan hartuta. Esan nahi du... Mierda. el que sacan el, Proficiency. Ah, donostico tipo, mierda. Bye, <laughs> Ahí está. Bye, hori ¡Blancazo! Blankazo. El el du. un campo con genia, <laughs> Aquí te hago con o sea. C+. C+. ¡Va <laughs> bueno. es comentar komentatzeko. Saio da la hostia, tío. O sea, hasta cago inoiz ezer komentatzeko. Mierda bata. da. <laughs> que no, bai, guker bai esaten dugu. Ikusten dugu men... Maiua, molatzen du. <laughs> Maiua. Ei, eluiar, guazen biratzen eluiarren nola esaten den. Nola jazten zen eluiar? El H. Buenas, ospa, ez duen inoiz entzun zehaz eurra, Nik ez da, nik ez da ez duen inoiz eta... ondo, ez? entzun garria. Bai, punka izateko horrela... Ahora maju dugu. Mazo. Mazo, borra, surmaju. Surmaju. Surmaju <laughs> pilo, pilo, mazo, mazo. Horrela gau. <laughs> formaio arrakastatxua da. Ai. Da, ah, bueno. Alter da, azken diskoa, ja? Ba, jarriko dugu azkeneko diskoa, eh, eh jarriko dugu, bai, hori, jarriko dugu. Get nice, get nice. Amaika, amaika, amaika, amaika, amaika, amaika, Ba, jarriko dugu mendikan hori, politikoan azkagarria dira, this is going to hurt you more than it's going to hurt me. Inglés hasta aquí suena es para esta historia jola. Tan gaudela, ba. Ah, bai, egia. Zer, zer? Ez, hautezkundeak direla. Hori da. Ba, bozkatu ezazu inorreri. Boazen ba. Hor joa, this is going to hurt you, politikoen kanta hau. Bueno, bueno, abesti poperoa. Bai, eta orain beste bat. help yourself, no Escape war, escape war You can't help yourself, no And break war, break war You can't help yourself, my heart out it is on the screen I watch the walls cave in inhaling gasoline It's like that in the middle of this party scene So come and take more, take more You can't save yourself, no Escape more, escape more You can't save yourself, no And break more, break more You can't save yourself, my heart bai, bai, bai. Ez da zute abisa du. Tu tu tu. Bueno, sai sai Joder, vale. Ez da zerra itzu. guztia gustia urin, ez? Bai, bai. Bukatu a kanta de este eh. señor enterato. Bueno, me están dugu gombiatu bezela, gure metal garrasiko esateria, gure ander, zer satezu a ber? Eskerrik asko gonbidatzagatik eta oso osotasunean, oroki bardule. Eh, trinkotasunean. Trinkotasunean, jo, trinkotasunean. Oso pornoa, trinkotasunean. Estatu dezu talea edo? Eh, bai. Ez, azkeneko abestian bai. Azkeneko bai. Eta, bergero, bai, eta gero jarri zuten beste alde, eta bai, bai. Baina, beste guztiak. Mierda bat este da. <laughs> bueno, bueno. Bale, ba baten iritzi daukago, beste erena? Bai, zu dize, du balido mierda bat. Ez dut entzun ez da besti bat, oso ondo. Ez dut entzun ez da besti Ba, gu bezala orduan, bien! <laughs> Eh, <laughs> Ni, niri bi kanta edo guztu dut Bai. Alderen berdinen, beste dena... Eh. <laughs> aurrekoa hau ez, aurrekoa. Aurrekoa. Aurrekoa eta beste bat, ez dut da zintzen. Ha! Bai, bai. Bai. Ah, ez aurrekoa poperoa zen, orduan ez. Eh. Beste, best, oh, oh, oh. beste bat, beste bat zen, beste bat. Beste zen. bat. Eta horren, horren aurrekoa. Tasu poperoa eta dan. Tasu Marcos. Eta bigarren. Eh, mentale, mentale nuena gustat zait. Azken igua. Bai. Bien. Oio, onena. <laughs> bai, feia zen onena. Aha, ba... Honekin bukatuko dugu gaurko saio pelmazo hau Eta... Eta egin nola despizitzen dugu bueno, esto jola La torna berri erikusiko gara, bai Azken el Tokian! Tu tu tu tu oh!